Večeras, draga braćo i cijene sestre, govorit ćemo dva Allahova tebareke vetala imena sličnog značenja, mada znači kako smo kazali na početku uvodnim predavanjima da svako Allahu tebareke vetala ime ima posebno, ima posebno značenje. Večera ćemo govoriti o imenu Zul Paul i Zul Fadl. Dva Allahova Tebare Kvetala imena koja se ne nalaze u onom poznatom rivajetu od koga? Ta rivajet smo se svaki put Ne. Najpoznatiji rivajet od tri rivajeta je rivajet od Valid ibn Muslima. Sljedeći put ćemo ponovno pitati. Znači, nalazi se u rivajetu kod Ravije, Abdulaziz, Ibn Husayn, jedan i drugi, znači jedno i drugo Allaho te bareke e, ime nalazi se u tom poznatom rivajetu, znači to su tri poznata rivajeta, međutim učenjaci danas sad čude kako je jedino rivajet poznat od koga od da ibn Muslima. Pa su sve one levhe ispisane i ta imena ista se prenose svugdje po tom rivajetu dok su ova dva druga rivajta zapostavljena. A rekli smo na početku da su jedan i drugi i treći govor ravija, ne govor poslanika sallallahu, alaihi alihi wasallam i da je to bio njihov lični štihad po pitanju po pitanju uh, ištihada u određenju Allahovim te bareke imenima, jer se sva tri ta rivajeta e, razilaze po pitanju pobrajanja određenih Allahovi Tebare Kvetala imena. U velikom broju znači, ima sličnosti, podudaraju se imena, dok postoje razlike. Vidimo, znači, prošli put smo naveli Allahu Tebare Kvetala ime, koje se nalazi u ovom rivajetu, a ne, nalazi se u rivajetu, veli da Ibnu Muslima, I e, jedan i drugi i treći pobraju po 99 Allahovi, Allahovi lijepih, lijepih imena. Zatim poznati imam Bejheki i je znači smatrao jedno i drugo Večerašnje ime koje znači, ćemo spominjati, o kojima ćemo govoriti, smatrao je da su to od Allahovi Tebare Kvetala imena, lijepih imena, zatim Ibn Vazir, također Ibn Munde, isto znači također je smatrao da je jedno od Allahovi lijepih imena. Zatim poznati učenjak Ibn Arabi al-Mariki, u svom poznatom dijelu je također smatrao da je jedno od Allahovi Tebare Kvetala ime, Zul Paul i Zul Fadl, Kazali smo u bosanskom jeziku da postoji sličnosti, sličnosti u značenju jednog i drugog Allahu te bareke ve imena. U taulu kada je pokušali jednom riječju kazati, mogli, mogli bi kazati da je uzvišen te bareke opisao svojim veličanstvenim imenom u značenju dobročinitelja. Znači u značenju dobročinitelja. Ili posljednik derežljivosti a mi ćemo vidjeti što su učinjaci kazali i ima znači razlike u tim Allahu i ve Vetala imenima kada dođemo sa značenjem na što se odnosi. I hoćemo znači razliku između jednog i drugog Allahu te bareke ve imena e, Taul ili taul u arapskom jeziku ima značenje uzvišenost, moć snage, obilja. I sva ova značenja koja su u jeziku mogu se znači prenijeti u značenje kada se odnosi na te bareke ve da je on taj koji posjeduje neizmjernu snagu, da je on taj koji udjeljuje znači u izobilju, obilju, da je on te bareke ve ta'ala znači neizmjerni dobročinte prema, prema, svojim, prema svojim stvorenjima. <clears throat> Ovo veličanstveno te bareke ve ime spominje se na jednom mjestu. Znači koje ime? Paul na jednom, na jednom mjestu. Dok, kada budemo govorili o drugom Allahom te barek imenu Zulfadu, spominje se na 12 mjesta, na 12 mjesta u Kur'anu. Prvo, spominje se u suri Gafir. U suri Gafir. Allah Đelešanu kaže, svima vam poznati ajet, Gafiri dhamb, وقابل šadid شديد iqab dalje zid taul Allah Đelešanu kazi opisuje sebe pa kaže da je on taj koji je gafir, koji prekriva grijehe svojih stvorenja ili griješenje svojih stvorenja. Da je on taj koji je kabil, u taub, koji prima teubu, pokajanje svojih robova. Da je on šadid, koji žestoko kažnjava. I da je on te barek vetara zi taub, dobročinitelj neizmjeni prema svojim, prema svojim stvorenjima. Zatim potvrđuje nakon toga la ilaha ilahu. Nema drugog istinskog božanstva osim Allaha te bareke I onda ukazuje na ono što nas se očekuje, a to je il mesir. Da Allahu te bareke se svi mi, svi mi vraćamo. I u ovom jednom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, opisuje sebi i vidimo da su mi radili određena imena koja se navode ovdje, dok e, su spomenuta svojstva Allaha Tebare Kevetala u nastavku. Da on žestoko kažnjava i da je to svojstvo i osobina uzvišnog Allaha subhanehu, subhanahu wa Da on prima pokajanje također. Međutim, on je opisao imenom et da, on, da je on taj koji daje nadahnuće robovima, da učine teubu, znači nešto si ti zaslužio, nego je Allah taj koji svoje neizmjene dobrote, što ćemo čeras potvrditi i ukazati, je tebu kazao na pravi put, odnosno te nadahnuo da učiniš teubu, a on nakon toga prima, prima tvoje pokajanje kada mu se, kada mu se vratiš. El Hatabi Rahmetullah Ali kaže Paul ima značenje Zulfadlu. Jedno i drugo znači da su podjednakog značenja, od, e, kada se odnosi na Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Da je on subhanahu wa ta'ala taj koji posjeduje neizmjernu darežljivost i dobročinstvo i dobrotu prema svojim, prema svojim robojima. U nastavku ćemo govoriti i vidjet ćemo i moći ćemo uočiti razliku da Allah subhanahu wa ta'ala tu svoju dobrotu, kada bi pokušali opisati, mogli bi kazati da ima posebna vrsta dobrote koja je usjena isključivo prema vjernicima. I ona opća dobrota prema svim, svim stvorenjima koja obuhvata i vjernike i nevjernike i dobre i loše, pa čak znači i munafike i sve druge znači vrste ljudi. El i rahmetullah Ali nam ukazuje na Allahu te Kvetala značenje, odnosno Allahu te Kvetala imena imena Paulu pa kaže onaj koji neizmjerno dobro posjeduje. Sav hajr, svo dobro je kod Allaha te bareke, te bareke vetala, što ćemo potvrditi sa bezbroj ajta koje ćemo čera citirati. Ne postoji nešto od dobra, niti neka vrsta dobra, a da je Allah te bareke vetala ne posjeduje. Znači sve vrste hajra i sve pojedinačne stvari koje ukazuju na hajr su posjed Allaha te bareke ta'ala. odnosno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutni vlasnik svake vrste i svake pojedinačne dobrote i dobra koje možemo primijetiti, koje smo primijetili mi znači u našim životima i na drugima i ono što je skriveno, što nismo znači dokučili. Zatim kaže da postoje među ljudima ljudi koji su dobročinitelji, koji udjeljuju. Ali to dobročinstvo koje oni daju i udjeljuju drugima nije poput Allahovog i kevetala dobročinjstva, njegovo dobročinjstva, njegove dobrote, njegovog hajra, Zbog čega? Zato što nekada dobročinitelj na Dunjaluku želi nekom nešto dati, ali nema, ne posjeduje. ako da Allaha su riznice. Kod njega je svako dobro. Međutim, on udjeljuje kome hoće od svojih robova, a uskraćuje od koga hoće od svojih, od svojih robova a sve riznice njemu pripadaju. Dok dobročinite na Dunjaluku nekada radi, nekad počasti, nekad dane jel? I poznat je po tome. Ali u većini slučajeva želi da da, ali ne posjedi. Dok od Allaha te barek i jedno i drugo se nalazi. To su razlike kada se govori o Allahu te barek tala osobinama i osobinama stvorenja i onda možemo shvatiti i razumjeti zabludu oni koji pokušavaju da poistovjeće Allahu te barek tala savršene osobine sa osobinama, osobinama stvorenja. Nikada znači nisu nisu iste, niti postoji, niti postoji neka vrsta sličnosti. Ibn Abbas radi Allahu kaže u za ovaj kuranski ajet, odnosno za same riječi Paul, da ima značenje da je Allah te bareke ve taala taj koji daje dobro svojim robovima. Pa kaže dajući im obilato. Dajući im obilato. I vidjet ćemo da smo mi nekada svjesni određeni blagodati, a u većini slučajeva nismo mnogih blagodati svjesni. Niti razmišljamo, ni promišljamo. I zato Allah on tebi daje obilato, a ti se prisjetiš jedne blagodati. I ako nemaš jednu koju si primijetio kod svoga brata, poželiš da imaš tu, zapostaviš i zaboraviš one mnoge blagodati kojima te Allah te barek ve kojima te on subhanahu wa ta'ala počastio. I kaže na kraju, i ni za jednu blagodat stvorenja mu nisu u stanju istinski zahvaliti. Znači, nisi mu u stanju zahvaliti Allahu te barek ve Koliko samo ti blagodati blagodati posjeduješ. Ali mi pokušavamo, znači, Allahu te barek šukr i hamd činiti svako, svakodnevno. Zatim kaže kuranski ajet wa in ta'uddu ni'matallahi la i kada bi pokušali da pobrojite Allahove blagodati iskazane prema vama, nikada ni, ne biste bili u stanju to učiniti. Nemoguće da pobrojiš Allahove te barek vetala blagodat. A kada bi to pitao neko koliko imaš blagodati koju uživaš od strane Allaha te barek ti bi to završio za minutu. Za minutu. A Allah Đelešan kaže nikada, nikada ne bi bio u stanju pobrojati Allahove te bareke vetala neizmjene blagodate. Zul fadl Allahove te bareke ime znači ima slično, slično značenje. Allah subhanahu wa ta'ala koji je posjednik svakog dobra, bi se moglo tako kazati, ali ćemo vidjeti što su kazali učeni. U jeziku fadl ima značenje milosti, dobrote, fadile, znate da je to odlika ili nešto slično tome, pa čak kad se kaže fadilati šejh, da se misli na titulu koju posjeduje, koju posjeduje određeni, određeni ali i šejh. Znači vidimo da ima značenje dobra, dobrote i milosti a koliko samo ajeta ukazuju na dobro, dobrotu i milost koju Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje, ukazuje, ispušta i obasipa svoje, svoje robove, bilo da su vjernici, bilo da su nevjernici. Prema svima njima Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerno, neizmjerno milostiv i dobar. Kazali smo se spominja 12 mjesta u Kur'anu. Allah Đelešanu kaže u suri Bekare u 105. ajetu Wallahu jahtasu bi rahmetihi men Allah Đelešanuhu svoju milost ukazuje prema onome kome on hoće te kvetana. Znači ovdje ima nešto što određeni ili određen broj stvorenja prema kojima Allah subhanahu wa ta'ala posebnu svoju milost iskazuje i ukazuje. Vidjet ćemo da je to ta milost koja je ukazana i poslaniku alaihi salatu wasalam i njegovim, njegovim sljedbenicima. Pa kaže Wallahu dhul fadli Allah subhanahu wa ta'ala je posjednik neizmjernog dobra. Velikog dobra. Ne može ga čovjek ni pojmiti, ni shvatiti. Koliko je dobro kod Allaha, kod Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. I vidimo znači da ova imena koja mi navodimo, o kojima govorimo, a kojima se uzvišeni te bareke ve ta'ala opisao u Kur'anu, jedna druga upotpunjavaju i ukazuju na savršenstvo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Svaka stvar što ima više imena, veći je značaj i vrednija je u očima onih koji znaju i poznaju tu određenu stvar. Tako Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje ne, znači, jedan veliki broj imena koja mi neka možemo dokušiti, neka možemo shvatiti kroz trud i štihad određeni alima, gdje su znači uspjeli da sakupe iz Kur'ana i Suneta, ali isto tako veliki broj ti Allah i Tebare Kvetala imena nismo u stanju, nismo u stanju dopušti, jer su znači od nas, od nas sakrivena, od nas sakrivena. Allah Đelešanu kaže u Al-Anfal u 29. ajetu Ja ejuhallazine amenu in tattakullahe yaj'al lakum furkana. I ovaj ajet ćemo večeras ako da posebno, posebno znači e, posebno ćemo o njemu govoriti. وَيُكَفِّرْ ankum سَيِّعَاتِكُمْ O vjernici, ako se budete Allaha lešanu istinski bojali. Ovdje je uslov in tattakullah. Ako budete iskreno se Allaha te bojali, yaj'al lekum furkana. Allah lešanu će vam podariti basiru, pa ćete moći raspoznavati istinu od zablude. I ne samo to, وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ I on te bareke ve ta'ala će oprostiti vaše, vaše grijehe koje činite. I ne samo to, وَيَغْفِرْ لَكُمْ I preko mnogih drugih loših postupaka će on prijeći. Mnoge druge kazali smo da je gafir onaj koji prekriva loše postupke. Neće ljudi saznati za vaše loše postupke jer je Allah te barek ve ta'ala sakrio sakri od pogleda ljudi i on subhanahu wa ta'ala će te iste, znači vaše grijehe oprostiti subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhul A on te bare ve ta'ala je neizmjerno, neizmjerno dobar. E sad pogledajte završetak ovog kuranskog ajeta gdje ukazuje Allah te barek ve ta'ala stvari koje su jako bitne, a to je iman, ako budemo imali, posjedovali iman i bogobojaznost, takvaluk, Allah Đelešan nakon toga će vam podariti i basirat da ste pronicljivi, da možete uočiti istinu od laži, razlikovati, zatim će vam prijeći preko vaših loših postupaka, mnoge će od tih oprostiti i nakon toga ukazuje na veliko lahu te barek i neizmjernu blagodat, jer da Allah on nije takav, ne bi vam to sve omogućio i podario. A sve što vam je dao, sve što je navedeno i što nije navedeno, što je navedeno drugim ajetima, je iz njegove subhanahu wa ta'ala dobroti dobrote prema, prema vama. Ibn Đari Rahmetullah Ali, kada govori o značenju kuranskog ajeta Wallahu dhul fadlil azim, da je Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno dobar, da je on posjetnik sve, e, svakog dobra, kaže za ovaj kuranski ajet. Uzvišeni Allah te barek tala sve nas obavještava da svaku dobrotu i hajr koju uživa rob, Allahovo stvorenje, dolazi isključivo od njega. Koliko je danas ljudi koji neće da pripišu blagodati Allahu te bareke Pa kaže ovo je to što ovo zbog toga što sam ja to znači stekao. Ja sam to učinio mojom zaslugom. I ne pripisuje to Allahu te bareke A od kufra na Allahu te bareke blagodatima iskazivanja kufra, kufr ima značenje zahvalnosti, je i to da ne pripišeš određene blagodati Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allaha ne spominješ, da Allahu ne zahvaljuješ na tome što ti on subhanahu, subhanahu ta'ala podario. Pa kaže, bilo da se radi u pogledu njihovog vjerskog ili dunjaločkog stanja. Znači sve što osjećaš od vjere, što si dospio, što si saznao, što si spoznao, vidiš da oskačeš u vjeri svaki dan, to je da Allahu te barek i neizmjene blagodati prema tebi. U dunjaličkom pogledu, sve što posjeduje, sve što imaš, ako znači, to ti raste, opet je od Allaha te bareke, te bareke vetala. I o jednom i o drugom stanju uzvišen Allaha te bareke vetala se brine. I zato mu trebamo zahvaljivati šukru činite. Pa kaže, svaka ta blagodat potekla je isključivo od njega. I iman i takva i ovo što imamo dunjalički dobrota i hajrata, sve je to od Allaha te bareke, te bareke Iz njegove dobrote je prema njima isključivo, ne našom zaslugom. I on kaže, bez toga da su oni to lično zaslužili. Niko od nas ah, nije zaslužio i dajet uputu, niti iman, niti znači svjetlost koju Allah te bareke ve daje vjernicima. Niti si zaslužio to što posjeduješ nego sve što imaš, sve što doživljavaš je od Allaha te barek vetala dar. Svima nama. Znači sve ovo, Ibn Đeri rahmetullah alike, ne posjeduješ niti imaš što si ti to zaslužio. Nego isključivo iz Allahovog te barek i vetala neizmenog fadla prema svojim, prema svojim stvorenjima. Zatim za riječ Allaha Đelešanu. Znači ovdje vidimo općenito da Ibn Đari Rahmetullah Ali e, govori da taj fadl općenito pa stvorenja. Međutim, ovdje kuranski ajet, Wallahu jahtasu bi rahmetihi man ješa, da uzvišeni Allah ukazuje svoju milost posebno prema onima prema kojima on Tebare Kvetala želi i hoće. Znači, obasipa svojom milošću samo one koji on Subhanahu Wa Ta'ala hoće. Šta je ovdje rahme? na koju ukazuje Allah te bareke vetala. Pa završava Allahu dhul fadl azim, a on je neizmjerno dobar. Allah te bareke te bareke vetala. Kaže Ibn Allah je neizmjerno dobar, pa kaže uzvišeni ukazuje sjedben, sjedbenicima ehl, e, knjige, odnosno ehlu kitaba, da ono što je uzvišeni Allah te barek vetala podario Muhammedu alihi salatu wasalam i njegovim sljedbenicima, oni koji su povjerovali, oni koji su osjetili iman, hidajet, uput od Allaha te bareke da je to ta posebnost milosti koja njih obasipa i poslanika i njegove, njegove sljedbenike. Hidajet, uputa, iman od Allaha te bareke To je nešto što je posebno došlo od strane Allaha te Kvetala, Da on tu milost hidajeta i imana i upute i spoznaje Allaha te Kvetala daruje posebno onome koga on odabere od stvorenja, prema kome on hoće, te bareke, te bareke vetara. Zatim kaže, a ova vrsta blagodati se ne može dokučiti, ne može se dokučiti pustim željama. Znate da ima od židova i krša koji priželjkuju da će biti stavnici vatre i tvrde da, da su oni jedini koji su zaslužili, jedni i drugi, da stanovnici, odnosno stanovnici dženeta, jedni drugi. A Allah Đelešanu kaže da su to samo njihove puste želje. Znači možeš želiti, možeš žudjeti, ali ako Allah Đelešanu ne spusti svoj rahmet upute i hidajeta i Ulijeta e, tu spoznaje tvoje srca, ahi, ti ostaješ neupućen, ostaješ na zabludi. Ali ako Allah ukaže, ukaže prema tebi spoznaju, pravu istinsku spoznaju i osjetiš taj hidajet, ti su upućeni. Ne što si ti probran, što si ti zaslužio kao takav, nego što Allah Đelešanu je spustio taj posebni rahmet na tvoju dušu, na tvoje, na tvoje srce. Zatim kaže, da je to dar od uzvišenog stvoritelja kojeg on daruje onome kome on te bare kvetala hoće. Poseban dar. I kada vidiš da si spoznao da ideš stazom Allahovog poslanika alaih salatu wasalam, treba da se Allahu te barek ta'ala neizmjeno zahvaljuješ da si ti od onih koji je Allah Đelešanu probrao, prema kojima je posebnu milost ukazao, jer da Allah Đelešanu te nije uputio, ne bi nikad bio upućen. Da si tragao i dan i noć, da si tragao dan i noć da spoznaju. Ako Allah Đelešanu neće te uputi, niješ biti upućen. A ako Allah Đelešanu odluči tu put, pogledajte iz kakvih stanja Allah Đelešanu vadi ljude na uput. Kada razmislimo, možda odmeđu nama koliko ima, znači ljudi koji su lutali u tminama džahilijeta. Pa kada čujemo jedan, znači pokajni, kada priča o sebi šta je sve činio i na koji je način spoznao Allaha te bareke da nikada, nikada da čovjek ne bi ni pomislio da može takva osoba izaći iz tmine na svjetlo ali Allah Đelešan jednostavno uputi takvu osobu. Izvede ga iz tmine i ukaže mu svjetlo. E sad se vraća koliko ćeš biti ustrajan, koliko ćeš biti ustrajan. E vidimo danas da su mnogi oni koji su pošli stazama istine, jedno vrijeme su bili na stazi, ali nakon toga, nakon toga su, počeli stagnirati, ostavljati dio po dio svoje vjere i na kraju nemaju, nemaju znači ni osnovne stvari a kada bi kazali šta je osnova ovdje u nekom e, načinu da možemo posvjedočiti do nekoga da je muslima, nije taj namaz. Osnovna nit između nas i našeg Allaha te bareke ve nemaju pa čak ni ni džumu više ni više ne klanjaju. A nekada su neki bili i daje koji su pozivali Allahu te bareke te bareke ve taala. El Halibi rahmetullah kaže za Allahu te bareke ime Zul da je Allah subhanahu wa ta'ala darovatelj svega onoga što mi posjedujemo. Ali pogledajte kako završava. Ali on subhanahu ta'ala nije obavezan da to daruje. Sve blagodati koje doživljavamo i koje imamo, ni, znači, le, e, Đelešanu nije obavezan da ti ih da. La jeđi ne postoji nikakva obaveza te Allah Žešanu spusti blagodat. Niti se obavezuje, niti mu neko može kazati moraš dati, nego isključivo, isključivo, znači iz njegove neizmjene dobrote, neizmjene dobrote prema, prema svojim stvorenjima, on te bare koje tala Zbog čega? Zbog toga što je on stvoritelj. I on se ne pita šta je učinio i kako i zbog čega je učinio. A on subhanahu wa ta'ala pita stvorenja i pita će stvorenja na sudnjem danu šta su učinila. I mi ćemo polagati račun Allahu te barek ta'ala, a on subhanahu wa ta'ala ne polaže račun nikome. Niti se može o tome pričati, niti govoriti, jer to nije svojstveno Allahu te bareke, te bareke ta'ala. Šta su e, plodovi spoznaje ova dva veličanstvena Allahova te bareke ta'ala imena? Prije svega, draga braći i sine, sestre, vidimo da je uzvišen alate te bareke opisan svojstvima i osobinama koje su savršenstvo, vrhunac svake ljepote, a to je savršenstvo opisa ili osobine dobrote i dobročinstva, dobra koje Allah te bareke vetala neizmjerno daje, danonočno, svojim stvorenjima. Obasipa ih vidljivim i nevidljivim blagodatima. Neka si u stanju da kažeš, e, eh, alhamdulillah, vidiš tu blagodat, osjetiš, a u većini slučajeva nisi. Nisi svjestan Allahu i Tebare Kvetala blagodat. Zatim uzvišeni Allah Đelešanuhu kada odluči da tu određenu blagodat spusti i da robu, niko, niko ne postoji ko bi mogao spriječiti tu blagodat da se spusti na Allahu bareke Kvetala roba. I zato da postoji najhaset hased kod ljudi, boli srca, da si zavidan i zavidiš na određenim blagodatima koje Allah Đelešanu spušta. A ti koliko god da si zavidnik, ako Allah Đelešanu ne želi, ne možeš to ostraniti od njega. Ta blagodat će i dalje da bude tu prisutna, sve, dok Allah bude htio da taj određeni rob uživa, uživa određenu, određenu blagodat. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, u suri Yunus, u 107. ajetu, وَإِنْ يُدْرِكَ بِحَيْرٍ فَلَا رَادَ بِفَدْلِ i kada ti Allah Đelešanu podari jednu određenu blagodat ili blagodati, niko nije u stanju tu blagodat, taj hajr, to dobro, spriječiti da te pogodi. Pa zatim kaže Allah šanu, sibu bihi me ješa'u min ibadi. On ti blagodatima, bukvalan prijevod, pogađa koga hoće od svojih, od svojih robova. Spušta na koga hoće od svojih, od svojih robova. Znači on kada odluči da tu blagodat spusti, niko nije u stanju tu blagodat odbiti, skrenuti, spriječiti. Ona mora da se desi, ona mora znači da pogodi onog groba prema kome je ukazana, prema kome je usmjerena od strane Allaha te bareke ve taala. Wa rahim. Pogledajte. Ukazuje na blagodat i završava da je on neizmjerno taj koji prašta i koji oprašta i neizmjerno milosti svojim, prema svojim stvorenjima. Stalo Allah Đelešanu e, završava kuranske ajete jednim od Allahovi lijepi ili dva, pa čak znači nekada u ajetu spominje i više Allahovi Tebare lijepih imena, opisujući sebe. I svi ovi ajeti, sva ova značenja ukazuju na jedno, a to je da je on takav koji je opisan tim lijepim imenima i savršenim osobinama jedini zaslužan da ga obožavaš, da mu zahvaljuješ, da od njega tražiš. Ako vidiš, ako si svjestan da je kod Allaha hajri dobro, kome će se obratiti za hajr? Ako nećeš Allahu te barek Nećeš ovim slabašnim robovima koji ne posjedu dobro ni za sebe. Koji ovise Allahu te bareke ta'ala poput tebe. Zato tražiš od Allaha te bareke, te bareke vatara. Allah Đelešanu u suri Fatir u drugom majetu kaže Ma jeftahi Allahu li nasi mi rahmetin fela mum leha. Kome Allah otvori, hajr, dobro, milost, niko je ne može uskratiti, niko je ne može spriječiti. Fela mumsike Koliko god da se svi trude, kada bi se svi okupili u hadisu kako je došlo, jel? Kod Ibn Abasa, radi Allah. Kad zna je dječače, kada bi se svi okupili s sva stvorenja, da ti učine neki vid hajra i dobra nisu u stanju, osim onoliko koliko ti Allah odlučio da ti dadne. Kada bi se svi okupili štetu neku da ti učini, ne bi bili u stanju osim onoliko koliko ti Allah te barek vetala propisao. I to je Allah te barek vetala kadar, odredba koja mora se desiti. I niko nije u stanju Allahu te barek vetala odredbu spriječiti. Zatim kaže وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ A kada je Allah uskrati i ne želi da je spusti na roba, niko ti je nakon njega neće moći dati. Pogledajte te akide i povezanosti i spoznaje Laha te bareke U njegovoj ruci hajr, u njegovoj ruci i šteta. On je, znači, taj koji daje dobro, koji ispušta štetu i koji otklanja štetu. On ako odluči da dade hajr, niko ti ga neće uskratiti. On ako ti ga uskrati, niko ti ga neće dati. Zato kada vidiš nema hajra, nema dobrote, ne trči oko ljudi, ne traži ljudi, traži da lahate, te bareke jer je on taj koji je fetah. I ovdje na početku kaže ma jeftahillah. Allah ne otvori vrata dobrote i milost koju spušta na roba. Fetah koji otvara, koji daje izlaz iz svih situacija. Njemu se vraćamo i od njega tražimo. Koliko god teška situacija bila, znači da pomisliš da nema izlaza, Allah će ne izlaz. Kod njega zatraži. Samo je bitno imati imani jekin, sika, u Allaha te bareke ve ta'ala, znači da imaš potpuno uvjerenje da je on uzvišeni koji ti može pomoći. I vekul da se na njega, da se na njega te bareke ve ta'ala osloniš. Wa huwa al hakim. Završava Allah kuranske I on je moćni, i on je silni, i on je mudri. Moćan sve ovo učiniti. Spusti blagodat, podariti blagodat, ne tebi, meni, dva stvorenja. Sva stvorenja su ovisna Allah te barek. O svima njima Allah vodi brigu. Pogledaj, zavis koliko stvorenja ima. O svima njima vodi brigu, sve njih pogađa dobrom, spušta dobro i uskraćuje isto to dobro od mnogih. Jer je on moćan, jer je on snažan to učini. El Hakim i mudar u svojim postupcima. Kome će dati, kome neće. Kome će dati, kome neće. Ne da kažeš, e, što ona ima, ja nemam. To je mudrost Allaha te bare kvetala. I moć Allaha da me da, tebi da ne da. <laughs> Ne da spusti, znači pa ta milost, odnosno dobrota i hajr da pogodi sva stvorenja. Pogledajte te moći kada razmislite o, o završetku ajta. Da on pogađa sa dobrom koga hoće, a od koga hoće uskraćuje. Koliko je stvorenja? Da to je moć alata, da može jednima dati, drugima uskratiti i mudrost zbog čega jednim daje, drugim ne daje. Nekad nevjernik ima više od vjernika. Razumijete? I loš vjernik ima bolje nego dobar vjernik. El Hakim. On, ovo ćemo ime bude spominjati kao zadnje ime. El Hakim, El Hakem, El Hakim. Ova tri Allah koja Znači, on je taj koji je mudar i svemoguć, snažan i jak da to učini. I to jedino Allah te barek pripada. Pa kad spoznaš uzvišenog Allaha kroz ova lijepa imena, ah i ne preostaje ništa drugo, pa padneš Allahu na sežnu. I da zahvališ na uputi, da zahvališ na spoznaji, da zahvališ Allahu te barek što te je odabrao među toliko stvorenja da spoznaš uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i da mu istinski to što si učinio da to bude istinski srca. Da bude ta prava potvrda Allahove te bareke ve veličine veličanstvenosti, moći, snage, dobrote, svega što Allah te kevetala posjedio. Zatim druga bla, e, e, spozna koja proizilazi za Allahovi te barek imena o kojima govorimo, da uzvišeni Allah Đelešanu daruje blagodati svojim robovima i koje znači voli i koje ne voli. Svima e, daruje blagodati. Međutim, to kad Allah Đelešanu daje, i dariva sve te vrste blagodati stvorenjima, Allah subhanahu wa ta'ala to daje iz svog fadla, iz svoje dobrote prema njima, iz neizmjernog dobra prema njima. Međutim, kada uskrati od njih, to uskraćuje iz svoje pravednosti. Razumijete? Ne možeš pomisliti, ja sam zaslužio, ovo nije on je ovakav, on je nakav, vidi ja ovakav, ja sve imam, ja sve postim, ja Allaha obožavam, ja Allahu u sežu padam, ja u džamiju idem, ja postim, ja klanjam, ja ne on ima. Allah prema svima znači kada daje, daje svoje neizmjene dobrote i dobra, ali kada uskraćuje to čini svoje pravednosti. Jer je Allah Đelešanu pravedan, ne čini nasilje zulum, niti prema bilo kome njemu pripada znači apsolutno savršenstvo u svim lijepim savršenim osobinama. Tako da je pravednost jedna od njegovih lijepi, lijepih osobina. Razumijete? Ne može se Allahu Đelešanu pripisati nasilje, ne može, se Allahu pripisati da on te bare koje tala zulum nepravdu čini prema drugima. Kad njemu pripada savršenstvo pravde i pravednosti, tako da u ovom slučaju kada nekima daje, nekima uskraćuje, daje iz neizmjerne milosti i dobrotije prema njima, a uskraćuje svoje apsolutne pravednosti. Allah kaže u suri Al Imran u 73. i 74. majetu Kul innal fadle Allah, zaista svako dobro je u Allahu te barek ve ruci. Svaka vrsta dobra Svaka dobrota je u Allahu te bareke, te bareke ruci. Ju tihi menješa. To dobro je, taj fadl koji je u Allahu te ruci, on daruje i daje kome hoće. I to je njegovo apsolutno pravo. On je posljednji toga. Raspolaže kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Ne pita se zašto, kako. Spušta prema kome hoće, uskačuje od koga hoće. Wallahu un alim. Allah Đelešanu, vasijun, govorili smo, neizmjerno je dobar i sveznajući. Neizmjerno je dobar i sveznajući. Daje kome hoće, a sveznajući zna on subhanu atala dobro kome daje, a kome uskraćuje. Zna on dobro kome daje, kome uskraćuje. Neka što ti Allah Đelešanu skratio, kazali smo iz njegove mudrosti, iz njegove pravde, i on zna za tvoje stanje, ali to stanje tvoje može biti tebi iskušenje, može biti ispit. Koliko ćeš u takvom stanju Allaha te bareke ve obožavati ili si ga obožavao iz interesa. Razumijete? Pa kad, kad imaš, alhamdulillah, super je, dobro je. Čim ti uskrati i zaboraviš, i na Allaha zaboraviš, na sve počneš razmišljati o svim onim stvarima koje Allah Đelšanu ne voli i sa kojima nije zadovoljan. Razumijete? Zato on kaže, vas jun da je on neizmjerno dobar, ali u isto vrijeme da dobro zna vašu situaciju, tako da ti se ne opterećuješ previše time što ja nemam, a on ima. Ili obrnuto. Ako ti je tebi Allah podario, ti više imaš nego drugi udjeljuj, jer znaš ćeš biti nagrađen. Ako ti je uskratio, saburaj. Saburaj, jer znaj da iza toga stoji El Hakim, mudri, el sve znajući. zna tvoje stanje i on je mudar u svojim postupcima. I da je on pravedan u svojim postupcima. Saburaj na tome i očekuj izlaz od Allaha te bareke vetala. Allah ti je dao možda teškoću. Podario ti to što ti je podario kako bi te iskušao. Kako je provjerio tvoje eh, vjerovanje, tvoj iman u Allaha te bareke vetala. Kakav ćeš biti? Pa ako položiš blago se tebi, ako padneš na ispitu, pokušaj, znači ako ti je dao život, da se popraviš, da se povratiš, da se pokaješ, da, da zatražiš od Allaha te bareke ve oprost. Jahtesu bi rahmetihi men ješa. I on žele dželaluhu spušta milost na onoga koga da bere. Spušta milost na onoga koga da bere. Kazali smo, Ibn Đeri kaže, da je ova milost upute i hidajeta i imana prema poslaniku alaih salatu wasalam i njegovim sjedbenicima. a njegovi su sjedbenici svi oni koji su povjerovali poslanstvo poslanika alaih salatu wasalam i ustali na tome i preselili na tome. To je ta posebna milost koju Allah ukazuje prema kome on hoće te bareke vatala. Wallahu dhul fadlu Allah je neizmjerno dobar. On je posjednik svakog hajra. U njegovoj ruci je hajr i on raspolaže sa svojim riznicama kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Kome hoće da, kome neće, uskrati, uskrati od toga. Zatim treći put koji proizilazi iz ovih Allahovi tebarekve, e, lijepih, lijepih imena, jeste da Allah Đelešanuhu obasipa stvorenja neizmjernim blagodatima, danonočno kako smo kazali, ali nekada Allah Đelešanu te blagodati koje pruža stvorenjima su neizmjerne. Mnogo je takvih blagodati, a stvorenja nisu svjesna. S druge strane, stvorenja nisu tražila te blagodati. Ah, i koliko blagodati posjediš, nisi molio Allah te bar za te blagodati. A On ti ih i daje. A ti nisi zahvala, nisi svjesna tih blagodati. Razumijete? Zatim put koji proizilazi iz ovoga jeste da on te blagodati koje je pružio i koje je dao, nije ti je dao što si ti zaslužio. I što je ti zaslužuješ. Položaj u društvu. Položaj u porodici. Autoritet u porodici. Među braćom, među sestrama. Kod muža, kod žene. Sve što si dobio od tih blagodati. Dunjalog ti Allah Žešan otvorio. Ah, i nije ti to podario, što si ti to zaslužio. Pa da se uzoholiš, da se uzdigneš, da postaneš nemaran, da se smatraš posebnim. Pogledaj mene, koliko danas ljudi idu stazom istine, toliko se ponašaju kao da su dženetlije, kao da je dženet samo za njih. A nisu ni svjesni, kako Ibnu Sejmin govori, rahmetullah ali, da jedan grijeh našeg oca protjerao iz ženeta. A koliko mi danas griješimo? Koliko mi danas znači griješimo prema Allahu te bareke Jedan grijeh je Adem a.s. istirao iz ženeta. Razumijete? I to što imaš od imana, što si osjetio, blagodat imana, spoznanje Allaha subhanahu wa ta'ala, posebne znači stepene uzdizanja u duhovnom smislu, to je fadl koji ti je Allah dao. Nešto si ga zaslužio. I nikad to ne smiješ pomisliti da si ti toliko dobar pa tjela daj. daje. To što tjela daje može biti kušnja za tebe. Možeš pasti na kušnju. Allah kada ti uzima može onome što je više uskratio uzeo da je bolji nego onaj što, ima misli, misli da je zaista znači tu postigao nešto pa mu Allah te barek vatala otvara i daje i daje i daje. Jer Omer radi lanhu, kad su mu došle riznice Perzije, ratni plijen, to se nije moglo znači ni izmjeriti, niti procijeniti koliko je tu došlo bogatstva i plijena. Stao je, muslimani se raduju, muslimani se vesele, zadovoljni s onim što vide, ome radijalno stoji i plaće. Tuga, kažu o Božo pravovjerni, zbog čega si tužan, zbog čega plaćeš u trenucima kada je Allah Đelešanu zvisio svoju vjeru, podario pobjedu muslimanima, porazio neprijatelje i Allaha i vjere, ti sad plaćeš. Kaj ne plaćem ja zbog toga, nego se plašim za sebe i za nas. Ovo što vidim danas ispred nas, dato je nama, a nije dato onima koji su mnogo bolji, a prije nas su bili. Misleći na poslanika, ali sallatu vaselam i na Ebu Bekra, radi Allah. Razumijete? Znači nisu to neke posebnosti kod nas, kada ima unjavku, Allah ti da, Allah ti daje, daje, daje, pa si ti nešto poseban. Jer bi to osjetio i Omer radi ali odmah se ponizuje, ponizuje, jel? Mi nismo nikad i nećemo biti na deređama koji je imao i poslanik alaih Salatu i Ebu Bekr. A bili su daleko, znači u lošijem, da kažemo takvom stanju, ako kažemo dunjalučkom pogledu, da nisu imali. Oskudno su živjeli. I poslanik alaih Salatu i Ebu Bekr koji je Allah otvorio, ali je sve dijelio. Ali je sve dijelio na Allahom te bareke, te bareke vetala putu A ovo što se otvorilo, otvorilo se jednim običnim i uglednim muslimanima u smislu znači, koji su bili imućni i koji nisu, svi su imali taj ratni plin da dijeli koji su, koji su vidjeli ispred, ispred sebe. Allah Đelešanu kaže وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ A Allah Đelešanuhu je neizmjerno dobar prema svima mu Fesiri kažu svoju milost daje svima, pruža svima. I zato vidimo da Allah Đelešanu od plodova spoznaje, ovi veličanstveni Allah i Tebare Kvetala ima imena da obasipa sa svojom dobrotom i fadlom, dobrom i vjernike i nevjernike. Prema svima je Allah Đelešanu neizmjerno, neizmjerno dobar. Svima daje, svima daje, ali ne što Allah Đelešanu voli vjernika i što voli nevjernika. Allah Đelešanu mi kažemo, mi vjerujemo da voli vjernike, a ne voli i mrzi i srdit je i srđu svoju je pripremio i spušta na nevjernike. Ali je prema njima opet neizmjerno dobar, subhanallah. Pogledajte. Allah voli vjernike, voli njihov iman, voli njihova dobra djela koja čini koja radi, Nevjernike mrzi, prezire. Za njih je džehennem pripremio ako se ne pokaju i njemu ne povrate. Ali na Dunjalu koji je neizmjerno dobar i prema njima u pogledu svoje dobrote i dobra koje i njima spuštaju basipa sve što uživaju. Allah što ne samo da je prema, prema svima, prema svima, znači vjernicima i nevjernicima, Allah te bareke ve daje da uživaju, daje da osjećaju njegove te bareke ve blagodati koje ispušta na dunjalu. Zatim sljedeći plod, Allah subhanahu wa ta'ala ispoznaje znači njegove dobrote, njegovog dobra, posebno prema vjernicima, je spoznaj da je on subhanahu wa ta'ala čuva vjernike vodi brigu o vjernicima. Čuva vjernike, daje pomoć vjernicima. Sva pomoć, čuvanje, briga, dobrota i hajr koju uživaju vjernici dolazi od strane Allaha te kevetala. Onu sigurnost koju osjećaš u srcu, kada drugi strepe, kada drugi strahuju, sigurnost je ulio i spustio Allah Đelešanovu, niko drugi. Kada su drugi u strahu, Doći će neko, pokrasti, pobiti, protirati, ti si siguran. Sigurnost koju osjećaš od strane Laha i Tebare Kvetala. Sutra kada da pobjedu, pobjeda koja je došla ne zbog našeg broja i naše moći i naše snage, nego je došla pomoć i pobjeda od strane Laha te Tebareke Vetala, makar naš broj bio i mali, a broj neprijatelja veliki. Međutim, tu postoje uslovi, šartovi da bi se to ostvarilo, a to je takvaluk i jekin, iman u Laha Tebareke Vetala da se istinski oslanjaš na Allaha subhanahu wa ta'ala, da istinski vjeruješ i da si ubijeđen da pomoć i snaga i sve znači dolaze od strane Allaha te bareke ta'ala i da će on pomoći vjernike, to je iman. Jer je Allah Đerašanu obećao će pomoći vjernike. Te tri stvari su uslovi da bi se to obistinilo. I ovo nam je dokaz u praksi i situaciji poslanika alaih wasalam i ashaba, njegovih znači drugova koji su vjerovali koji su vjerovali u poslanika sallallahu alihi vseleme i njihovo stanje, kada su svi drugi ljudi se okupili počeli plašiti mnogobošcima, pripremaju se, spremaju se, imaju, dolaze, teško vama, istrijebit će vas, pobit će vas, vi ste mali, vaš broj je mali, teško vam se, nećete biti u stanu da se oduprijete. Razumijete, mnogo šubhi, mnogo su znači stvari ubacivali u srca vjernika, ali vjernici nisu se osvrtali na to. Zbog njihovog imana i njihovog telekula i njihovog uvjerenja u Allaha te bareke te bareke ve taala. Wa qalu Njihove riječi su bile jedino da kažu dovolja nam je Allah te bareke ve taala. Protiv takvi, proti svi. I on je divan zaštitnik. On će nas zaštititi on će nas pomoći. Kada su to kazali sahabi? Kad su osjetili vrhunac imana Allaha te bareke ve taala, vrhunac poznaje Allaha subhanahu wa vrhunac oslonca na Allaha subhanahu. Danas ljudi očekuju pomoć od Allaha da im, da im dadne izlaz iz situacija, u stvari kada pogledaju u običnim stvarima se oslanja druge, ne na Allaha te bareke ve taala. A teveku ne smije biti. Ne smije biti, znači, ni na koju drugu stranu osim na Allaha te bareke ve taala. potpuni na Allaha subhanahu wa taala. Ne oslanjam se na tebe, nego na Allaha te On je taj koji je izvor snage, izvor energije, on je taj koji je upućivač, on je taj koji posjeduje svu snagu i on te jedini može zaštititi, on jedini ti može pomoći. Ali će ti pomoć doći kada budeš sigurno uvjeren u to. A ne površinski, kad se svidi, E sad, pošto sam u takvoj situaciji, Bože daj, da, da izađem. Čim izađeš ti, ti si nehajan, zaborav, gafletu prema Allahu te bareke ve i njegovim savršenim propisima. Zato Allah Đelešan nakon toga, kada se je to desilo sa ashabima, u kuranskom man kaže فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ I oni su nakon toga, nakon što su doživjeli od neprijatelja koji je, znači, koji je opkolio ashabe i sve što su proživjeli u tim trenucima, vratili su u Medinu. Sigurno. U Allahu je neizmjenoj milosti koji je bio fadl od strane Allaha te bareke Etala, nakon što su ostvarili vjerovanje i potpuni oslonac Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. To je blagodat koji je Allah dao njima, ali nakon čega? kad su ispunite uslove koje treba svaki vjernik da ima, da ima kod sebe. <clears throat> Zatim Allah o ospoznaje veličanstvene Allahovi Tebare Kvetala imena Paul i je ta da Allah Đelešanu je taj jedini koji čini čvrstim, spokojnim, stabilnim korake vjernika na Dunjaluku. Niko drugi jahi nije sebe, niti te može učvrstiti na pravome putu osim Allah Subhanahu Wa on je taj koji daje tvoju stabilnost. Danas smo svjedoci koliko ljudi krene putem istine i onda popusti, nestane, nema ga. Ali Allah Đelešanu svog fadla prema vama, prema nama, čini i daje da smo ustrajni Allahom te barek ve ta'ala putu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعَاتُمُ الشَّيْتَانَ إِلَّا قَلِيلًا da nije Allahove dobrotije prema vama i njegove neizmjerne milosti koju je ukazao prema vama, svi biste vi šeitana slijedili, osim vrlo malog broja od vas. Zašto svi ne slijede šeitana? Zato što Allahov fadl neizmjeran velik dobrota prema stvorenjima, pa te on čuva, on te štiti, on ne da da ti popustiš šah u vjeri. Iako srce možda nekad hoće, naginje i zlu. Allah Đelšan ti dadne nešto što te spriječi. I to se ne desi. Jer Allah Đelšanu želi ti dobro i želi ti, želi ti hajr. Zatim Allah Đelšan kaže وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَعِفَةُ مِنْهُمْ أَيْ يُدِلُّوكَ Allah Đelešanu govori za koga? Za poslanika sallahu alihi wasallam. Da Allahove dobrote prema tebi, njegove neizmjene milosti, nema, znači iskazane prema tebi, one skupine ili određen broj njihov koji pokušavaju, oni bi te zaveli. Zaveli bi te sa pravoga puta. Ali zbog Allahove neizmjene dobrote i milosti prema tebi oni to nisu stanju, ne mogu to učiniti. I neće učiniti. I ovo je isto tepši radosna vijest za koga? I za vjernike. Za vjernike, jer su svjesni da neprijatelji sva pokušavaju danonoćno i rade svakodnevno. Kroz medije, kroz školstvo, kroz znači, sve što mogu da iskoriste, koriste protiv vjernika. I žele da vjernike skrenu sa pravoga puta. Ali Allahova tabare tala, dobrota je veća. Allahovo dobro je veće, Allahova milost je veća. Pa nas čini snažnim, jakim, a nekada i bez toga daje da budemo ustrajni na njegovom tebare kvetala Zatim Allah Đelešanu ukazuje da je posebnu počast dao poslaniku sallahu alihi vseleme i blagodat i hajr ukazao prema njemu onoga trenutka kada je kada je spustio plementu knjigu njemu Tebare, sallallahu alihi vseleme. Kur'an, vahij od Allaha Tebare Kevetala I to je jedna velika blagodat. Zato kaže Allah Đelešanuhu وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا I u istinu je Allahova te bareke vetala dobrota iskazana prema tebi velika, neizmjerna, neizmjerna. A to je objava Kur'ana i davanje poslaniku sallallahu alihi veseleme sunne, sunnet koji mu je dat. Kur'an i sunnet, to su dva izbrada Allaha te bareke vetala, jedno i drugo je dato poslaniku sallallahu alihi veseleme. Koliko ste? da je treba Dobro, ovo stati. Molim Allah te bareke vetala Na nas iskreni pravi vjernika koji će biti čvrsti na njegovom putu sve dok se ne susretnemo s njim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da naše korake učinim stabilnim, čvrstim, da ujedini naša srca na istinu, da pomogne muslimane u cijelom svijetu. Subhanika Allahum, da